Chunka huknioh kah capítulo. Lazaropa wañukushan manta. Betania llaqtayuq Lázaro sutiyuq runam unquchkarqa. PANING MARIA panin Mariawanmi PANING MARTA Martawanmi. Unhuch Lazaropa PANING Mariam, huk kutipi miski asnaq Señor Jesús pachakinman, inaspam chukchanwan chakichirqa. Lazaropa paninkunam kacharja Señor Jesús manguillache. Señor Llai, amistad niki Lázaro mungochkan, nispa. Jesús nyatagmi chayta uyariruspang nerja. mana manam wañochingachu, asuanga Dios hatunchanapajmi. Kayongoiwanga Dios pachurinmi atunchasja kanja. Jesús jasinchitam cuyarja kuyarja Lazaruta, kuyarjatajmi Marta tapas, chaynataj tapas. Chaymi Lazaropa unqusqanmanta uyarikuspan qiparurqa iskay p'unchawtawanraq. Chaymantañam Nerja disipulunkunata. Hakuchi kutisun judía lauman, nispa. Disipulunkunañataqmi Yachachiko... hainin chai chay judiokunaqa rumiwan wañuchiyta munasurqanki. Chay kutiytaraq munachkanki, nispa. Jesusñataqmi nerja... Punchao manacho, chunka iskaynin orayo. Pipas punchaupi Purispaja manamit kanchu, kay pachapi jawakus Tuta purigmi ichaqa mitkan, yaipikas hangraico. Chaimantam Jesús nerja. Amistad ninchik Lazaroja Hakuchiki Hakuchikiarik chachimunaipar. nispa. kunanyatagmi nerja. Señor sano y sanoyanqacha, nispanco. Jesús ganerja chaynataja, o hawañukun ñam ninantam. Disipulun jaco, puños puñus mantachique nichkan nispanko. Chaime Jesús clarutaña nerja. Jam hawañukunñam. Hamkunaraikum kusikuni, picas jaimanta. Chaynapi aswan mastaraj Hakuchikia Paiman, nispa. milisuan sutichas janko Tomás, discípulo masinkunata nerja. Juan juan MUSUNCHIK, nispan. Causa JESÚS hukuqa manta. Jesús Miche aruspan Lazarota tarirurqa, sepulturapi Upampas Jataña. Bitania 15 kilómetros kimsa kilometro manta. Manta. Chaimi achka judíokuna Rerga, Marta patawan María pata consuelaj, manta llakisqa Captinco. Martam y amushanta yacharuspan María ñatagmi kachkarja wasipi. Martam nerja Jesusta. Señor llay, JAMKAIPI kaptikija turillayja manachawañun manchu karja. dios yachanim. DIOS josunkim tukuy ima kitaja. Nispa. CHAIME Jesús nerja. Turikija kausarimunjam. Nispa. ñatagmi nerja. Ari, Wañuhkunapa kawsarimunan tukupay punchawpi kawsarimunantaja yachanim, nispa. Jesus nyatah nerja. Nyugam kani kawsarichiqpas chaynataq kawsayhukukpas. Pipas ñuqaman iñiqa, wañuspapas kawsarimunqam. Pipas kawsachkaspallañraq ñuqaman iñiqa, mana muñaypaqchu wañunqa. Krinkichu kaita Marta? Nispa. Chaimi Marta nyatah nerja. Ari señor Llay. ñuqaqa creenim. kaipachaman caipachaman DIOS Dios churin Cristo. nispa. Lazaropa PA Jesuspa MANTA. Chaynata MI Marta paitam ñañan María paitam y upallallamanta nirqa. Yachachikuqa caipiñam kachkan, suchkangim nispa. Chaynata Marta MI María CHAILA atarispa PA pa kasqanman. Jesús hamanaragmi sitio hachayargaraqchu, paiga kachkarqa martawan tupaykusqan sitiollapiraqmi. Consuelagnin judiokunañatagmi, María chaylla hatariruspan tachique hatemorgako, sepultura tachikerichkan wajaq, nispanko. María ñatagmi Manchaeramuspan y y en en nerja. Señor llay, kaypi kaptikiqa un manchu karja, nispa. Jesus Maria Mariapa waqasqantawan kusqa hamuq judiokunapa waqasqanta ya sunqunpi sinchita llakirikurqa, chaymi para para pamparamunkichik nispa. Paykuna Nirhako. Señor, hakuchikiya Kamunki, nispa. Chaime Jesús waqarqa. chik, ñatarmi ninakurhako Qawaychik, Mainatam kuyasqa, Nispanko. Wakiq ninñatarmi payqa usatapas qhawarechirqam. Manachum chingman karqa chaynapi chainapi mana kunampa. nispa. Jesuspa kontrampi kumanta. Mariawan rej achka kunanyatagmi, Lázaro kawsarirachisqanta qhawaykuspanku Jesusman iñikuykurqaku. Wakiq ninñataqmi kunaman willamurqaku Jesús parorasjanta sacerdote Hinaptingmi sacerdotekunapa jefenkuna, kortepi huñunakorqa fariseokunawan hinaspam nirqaku. Imatataq rurasun, kay runaqa achkataña milagrokunata ruraron. Mana harkaptinchikqa lliqrunach payman iñirunqaku. Hinaptincha romanokuna hamuruspa, urmarachinqaku templonchiktawan nacionninchikta. Kayfa sutiyuqmi karqa sacerdotekunapa jefen chay watapi, chaymi paynerqa. manam manami matapas yachankichikchu, Quintata cuentata hukunkichikchu. Aswan allinqa nenchik paran timpi nacionninchikpa rantinpi wañuyninmi. Enteron puchukarunang mantaja, nispa. Kayfasqa chaykunataqa nerja, manam watapi Chaywatapi sacerdotikunapa jefin kasqanraykum Dios revelarja, chay Jesús nación nación nin parantimpi, nispan. Jesús jawañonan karja manan dios rantillampichu, aswanja Diospa kunata huklaman hukllaman huñunanpaqwanmi. Chay punchaumantam judío tantiana tantianakurqaku Jesús Chay mi Jesús judío judío kunapa ayllampiqa. Judiamanta lloqsispanmi rirqachunnejpa hich'pan Efraín sutiyuq chaipim chaypim kunawan. kunawan. kunapa Pascua fiestan fiestanmi ña hichpamuchkarqaña. enterung llapa enteron enterun llaqtamanta rirqaku Jerusalenman Diosta tam Jesús Jesusta maskarqaku. Templuman imanen ninakurqaku. amun hachu fiestaman chamanacho, Nispa. Farecio kunapiwan jefin mi kamacherjako. Pipas yachanga Jesuspa camuchung ya presuchamuna ya presuchamunaykupaq. Nispa.